Draga braćo, limada taakhara nasr. Zašto je zakasnila pobjeda u Siriji? Ovo je pitanje koje se možda nameće prije svega velikom broju muslimana onda kada vide putem medija stanje u kojem se nalaze naša braća i sestre u Siriji. Od masovnih ubistava, masakra, koji nisu poštedili ni djecu, ni žene, ni starce i tako dalje. A evo, odužilo se i skoro je godinu i po dana od kako narod Sirije biva mučen i plaćen od strane Talbuta Sirije. Stoga se možda dosta često postavlja pitanje, nameće se pitanje zašto je pobjeda zakasnila u Siriji, iako ona dolazi. Prije svega, draga braćom, Oni koji postavljaju ovo pitanje, kažemo im, pitanje nije na mjestu, već pitanje treba preformulisati. To zbog toga što mi, draga braćo, pobjedu, uspjeh i spas, vagamo šerijatskom definicijom. Kod nas je dakle pobjeda, kod nas je uspjeh ono što Allah subhanahu wa ta'ala naziva uspjehom. A šta je to što Allah dželle ve naziva uspjehom? Koji ajet, definiše uspjeh i pobjedu, to su riječi uzvišenog فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ A onaj ko bude udalen od vatre i uveden u džennet, ta je uspio. To je dakle, draga braćo, uspjeh, definicija, dakle, uspjeha kod ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Stoga oni koji budu bili ubijeni od mogmina vjernika u Siriji, braneći svoju vjeru, braneći svoju domovinu, svoju familiju, svoj imetak, oni su inša Allahu ta'ala ostvarili ove riječi uzvišenog. Stoga dakle, draga braćo, pobjeda se rađa svakog dana u Siriji. Ona se povećava svakog dana, svakog dana u Siriji. Pogledajte šta uzvišeni Đerlevo Ala kaže o onima koji su bili bačeni u rovove. Nakon što su rovove bili iskopani, potpalena vatra u njima, te zatim bili bacani u vatru, šta uzvišeni džeta Moana kaže o njima? Kaže Subhane, Inna alladine amanu wa amilu salihati, lahum džennatun teđri min tahtiha l'anhar, velike l'fauzul kerim. Oni koji vjeruju i koji čine dobra djela, ovaj ajdete je i sura al Buruđu, koja Allah subhanahu ta'ala govori o ovim ljudima koje smo spomenuli koji budu vjerovali i činili dobra djela, njih čekaju dženneti kroz koje će teći rijeke, pa kaže na kraju Jalla wa ala ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ To je veliki uspjeh. Dakle, pored ovoga što se desilo ovim ljudima, pored ovakvog svirepog, dakle, kažnjavanja, mučenja i ubijanja, spalivanja, uzvišeni Đenda Vala kaže o onima koji su, dakle, preselili na imanu time što su odbili da povjeruju nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kao takvi preselili u takvom stanju, kaže Jedna Vala, to je ne samo uspjeh, fa uzul kebir, to je veliki, veliki uspjeh. Stoga, vidimo i u hadisu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu koji bileži Bukharija, da je jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda kada je bio ranjen, ranjen, ranjen s njegove e, stražnje strane, sa leđa, tako da mu je koplje izašlo s njegove prednje strane. Te ovaj ashab radijallahu anhu uzeo krv, potrao njome svoje lice i rekao Fustuva robbil kjabe. Uspio sam, tako mi gospodara, tako mi gospodara kjabe. Dakle, draga braćo, preformulišem, da preformulišem ovo pitanje i kažemo limada talen bebeu, zašto se odužilo, odužilo ovo iskušenje u kojem se nalaze naša braća i sestre u Siriji. Ne zašto je zakasnila pobjeda, jer se pobjeda rađa svakog dana. Svakog dana onda kada čovjek, mu'min, vjernik i vjernica iz Sirije presele na imanu, to je dakle za njih uspjeh, a ujedno i za ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, kako ćemo kasnije pojasniti bi ibnillahi ta'ala. Dakle, zašto je, zašto se odulio ovaj belaj, bela na arapskom ili iskušenje u kojem se nalazi ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u cijelini, a naša braća i sestre u Siriji preciznije. Prva stvar, draga braćo, zbog toga što uzvišeni Jalla wa Ala kaže وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Džinne i ljude sam stvorio da bi mi činili ibadet. Draga braćo, od vidova ibadeta jeste i to da budeš iskušan Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Da osaburaš, da podneseš te gobe ili možda i umreš na Allahom subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala putu. Stoga ono što se dešava u Siriji, draga braćo, nije neki izuzetak iz ovog pravila, već je ovo dakle od suštine ovog pravila o kojem uzvišeni Đerle Vada govori, a to je da nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio da budemo, da robujemo Allahu Đerle Vada, a od vidova robovanja njemu uzvišenom jeste i to, drago braćo, da budemo iskušani na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Uzvišeni Đerle Vada nas nije stvorio kako bi samo jeli i pili na ovom dunjavuku, spavali i na kraju kao takvi umrli. Nažalost, draga braću, ovo je činjenica koju Dosta često zaboravljam u ovom našem dunjavučkom životu, u borbi sa dunjavukom, pa nekako shvatamo kao da smo na ovom dunjavuku samo da bi jeli, da bi pili, da bi spavali i da bi kao takvi na kraju, kao na kraju umrli. Ne, dakle, od vidova eškjala ibadeta, robovanja njemu uzvišeno mjeste i da čovjek bude iskušan Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Am hasibtum an tutraku. Zar mislite da ćete biti ostavljeni, to je da neće da biti iskušavani, da neće mu kazati na one koji su iskreni i one koji su neiskreni. Am hasibtum an tutraku, wa lemma ja'lem illahu ladina jahedu minkum, Zar mislite da će te biti ostavljeni, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne ukaže na one od vas koji se bore na Allahu jalla wa ala putu? A hasiba nasu a yutraku a yakulu amanna wa hum la yuftanun? Zar ljudi misle da će biti ako kažu mi vjerujemo da iskušenje neće biti, neće biti dovođeni. Dakle, vjernicima, čas nevjernicima zbog hikmeta koje uzvišenje dženda wa ala zna. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا I da od vas Allah dženda wa ala uzme šehide. Kao što, dakle, draga braća, čovjek iz sanduka u kojem ima zemlje i ostalog što je beskorisno i u njemu između ostalog bisera i dragulja, pa čovjek od one zemlje, prašine i svega ostalog odabere dragulje, to su ti dragulji koje je uzvišeni Đeleva Ala odabire sebi, uzdiže ih sebi, da bi nagradio zbog njihova, zbog njihova žrtvovanja na Allahom subhanahu wa ta'ala, na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Dakle, draga braćo, Allah jalla wa ala želi da iskuša ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame kako bi došlo do ispoljavanja ubudijeta, robovanja njemu uzvišenom u svakom, u svakom stanju. Odužilo se ovo iskušenje, draga braćo, u Siriji zbog toga što inša Allahu ta'ala uzvišeni Jalla wa ala njenim stanovnicima priprema veliku nagradu. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ Znaj da pobjeda dolazi sa saburom. A nema sumnje da su ahlu Šam, stanovnici Šama, osaburali velikim dakle, saburom u ovom, u ovom iskušenju. Drugi arapski gradovi, druge arapske zemlje, draga braćo, koje je zahvatila ova revolucija i arapsko proleće, vidimo da se u njima ovo iskušenje nije odužilo kao što se odužilo u Siriji. Potrajalo je kratko kada uporedimo dakle stanje Tunisa, Egipta, nakon toga Libije, kada uporedimo dakle stanje ovih zemada sa stanjem Sirije, Šama, vidimo da je njihova revolucija bila relativno kratka. Stoga, draga braćo, i plodovi su bili kratki. Zaprljani onim od čega je šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala čist. Dok s druge strane vidimo da se u Siriji ovaj bela i ovo iskušenje odužilo, što je inša Allahu ta'ala dokaz da uzvišeni Đerljava Ala priprema stanovnike Šama za inša Allahu ta'ala, al-hilafe al-đadide, za novi hilafe koje muslimani i tekako odavno iščekuju. Stoga sjećate se hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, koje smo spomenuli gdje je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallame, da će biti vojska u Iraku, i vojska u Jemenu, i vojska u Šamu. Pa kada su pitali poslanika sallallahu alaihi wa sallame kojoj vojci da se priključe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se priključe vojci Šama. Zar ovaj hadis Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne govori, dakle, draga braćo, upravo u situaciji u kojoj se mi danas nalazimo, vojska u Iraku, vojska u Jemenu i vojska u Šamu. Sve tri vojske koje se bore za uzdizanje Allahove džede vada, riječi i za uspostavljanje šarijata nakon što je ukinut hilafet prije više evo od sto, više od sto godina. Draga braćo, uzvišeni Đelevo Ala daje pobjedu onda kada dođe do ponisnosti, do slabosti. Tada dolazi pobjeda od uzvišenog subhanahu wa ta'ala. وَنُرِيدُ أَنَّ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ Pogledajte šta Đelevo Ala kaže u Benu Israilu. Znate u kakvom su musibetu bili Israilijun, Izraelčani. Allah žele vada opisuje njihovo stanje sa njihovim faraonom, šta je radio i ukatilo ebnaehumu jestahi nisaehum. Ubijao njihovu djecu, mušku djecu, a ostavljao njihovu žensku, žensku djecu. Allah Jalla wa'ala im nije dao pobjedu osim što su se našli dakle, u ovom teškom halu i teškoj situaciji. Wa nuridu an namunna. I želimo da ukažemo blagodat minne dar onima koji su bili potlačeni na zemlji. Wa naj'alahum a'imma i da ih učinimo imamima, predvodnicima u vjeri. Wa naj'alahum al-warithin i da ih učinimo od naslednika wa numakkina lahum fil ard i da njih učinimo namjesnike na zemlje ونري فرعون وهامان وجنودهما منه ما كانوا يحذرون إلى فرعون i Hamanu i njihovoj vojsi pokažemo ono čega su se oni, čega su se oni bojali. Dakle, pobjeda nakon slabosti, nakon što dođe do prevlasti nevjednike i muslimani se nađu u teškoj situaciji, uzvišeni dželle vala kada dovede ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u takvoj situaciji, to je dokaz da inshallahu inshallahu taala uzvišeni želi da ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem učini namjesnicima na zemlji. Pogledajte također primjer Bedra. Wa yawma laqad wa laqad nasarakum Allahu bi wa antum adillah. Allah vas je pomogao, pomogao na Bedru kada ste bili edille, ponizni. Ne kažem poniženi, jer musliman nije ponižen. Već ponizni, dakle skrušeni. Upućuje li dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah Jalla wa'ala dao pobjedu. Ali s druge strane, pogledajte što Jalla wa'ala kaže u bici na Huneynu, onda kada je muslimane obmanu kaže Jalla Vala? وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُبْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا I na dan Huneyna, kada vas je zadivila vaša brojčanost, kada ste vidjeli da vas je puno, Pa šta je bilo? Šta je bio rezultat toga? Lem tuhni ankum še'a, a ona vam ništa nije pomogla. Vaša pročenost vam ništa nije, ništa nije pomogla. Stoga uzvišeni dženda wa ala, kada da belaj, iskušenje koje se odulji, to je inša Allahu ta'ala dokaz da uzvišeni dželja vana tom narodu i toj skupini želi da budu namjesnici na zemlji i da faraonu današnjice, faraonu dakle Sirije i njegovoj vojci pokaže ono čega su se oni dakle bojali te da ih proganjaju snovi u kojima je zasigurno vide ubistvo Gaddafija i spaljivanje jede lica Ali Saliha, jemenskog predsjednika, izvrgavanje Husnija Mubareka i bježanje Bin Alija, tunijskog predsjednika i tako dalje i tako dalje. To je dakle još jedan od razloga, draga braćo, zašto je ovaj Bela i ovo iskušenje, zašto se udužilo na stanovnicima, na stanovnicima Šama. Draga braćo, također od razloga radi koji se oduži ovaj Belaj i ovo iskušenje stanovnika Šama, jeste zbog toga što uzvišeni Đerlalo Ala želi da stanovnici Šama budu dokaz protiv drugih naroda i da uzvišeni Đerlalo Ala njima, njima, ovim stanovnicima Šama navede veličanstvene primjere u strajnosti, junaštva i žrtvovanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu kako bi ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame uvidio da Kur'an i dalje rađa i pravi ljudine. Kako bi umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam uvidio da njihov umet može biti bolestan, ali ne može umrijeti. I da umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam biti da nevjernici, makoliko bio njihov broj, neće biti u stanju da iskorijene umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I evo, draga braćo, dječak, mladić u Siriji, i žena u Siriji, i starac u Siriji, navode veličanstvene primjere ustrajnosti pored velikog iskušenja. Draga braćo, ranije, kad bi htjeli da navedemo primjere takve ustrajnosti, tražili smo po Siriji prijašnji, dakle, naroda, Sirija, Shaba, radijallahu anhu, da navedemo primjere ustrajnosti. Pa navodimo primjere Seharatu Firavu, far, uh, eh, Sirba se Faraona, koji su ustrajali pored toga što im je on rekao da će unak, unak kres odsjeći njihove noge i njihove ruke. Tražimo primjere pa govorimo o primjeru žene, frizerke faraona, čerke faraona. Navodimo te primjere, a evo Allah subhanahu wa ta'ala daje takvu situaciju da navodimo žive primjere iz konkretne situacije i stanja u kojem se nalazi umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa vidimo čovjeka kojeg ima, ali pored toga on odbija da kaže nema drugog Boga osim Bešara, bez govori da je ilaha illa Vidimo također mladića kojeg muče Nusairi je drago braćo i stavljaju sliku, prednjim sliku Bešara kako bi njoj učinio sečnu, a on s ponosom mu'mina vjernika pljuje na sliku Bešara at-Tabuta. Vidimo muslimana kojeg Nusairi je Pale, draga braćo, pale ga život, a oni dalje govori La ilaha illallah. Uzvišeni Đelevala želi da nam pokaže, rekao, draga braćo, da ovaj ummet da je još uvijek plodan. Da je ovaj ummet je uvijek krađa ljudine na Allahom subhanahu, koje se bore i žrtvuju na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, da ovaj ummet može pasti u gaflet, ali ne može umrijeti, može se razboleti, ali ne može umrijeti i da još umije Kur'an, dakle stvara, draga braćo, ljudine koje se bore i žrtvuju na Allahom subhanahu wa ta'ala, na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. I zato neko vidimo ove veličanstvene primjere žrtvovanja i febata u strajnosti na Allahom subhanahu wa ta'ala putu ma'a idhamil bala, pored tako velikog iskušenja, A to je iskušenje, draga braća, u kojem se čovjek nalazi, doseže bez imalo sumnje, po konsenzusu svih učenjaka, stepen i kraha, stepen prisile, u kojem se čovjeku dozvoljava, draga braća, da izgovori riječi kufra. Da, doz, dozvoljeno je ovom čovjeku, ovom mladiću, da učini seždu na, na toj slici, civeći seždu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dozvoljeno je isto tako i tom čovjeku koji je zakopan da kaže nema drugog Boga osim Bešara u ovakvoj situaciji. Jer je stanje i kraha, Ali pored toga, draga braćo, pogledajte ponos mu'mina vjernika, stanovnika Šama, koji pored toga u tvako, takvoj situaciji odbijaju, osim da prihvate svoga Allaha subhanahu wa ta'ala kao svoga gospodara i da se pokore riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallame, nemoj učiniti širka Allahu subhanahu wa ta'ala, pa makar bio razapet, pa makar bio spalen. Ovo je normalno za poželjnost, poželjno, nije obavezno, jer su u situaciji kraha dozvoljava da čovjek učini uradi dijelo kufra, ali ovo je ono što je poželjno da čovjek uradi, da ustraje u belaju i u ikrahu i da dakle ne izgovori riječi kufra, već da bude ubijena, ubijena njima. Dakle, draga braćo, sve su ovo stvari, neke od stvari radi koji je radi koji se odužio al-bala da ga nazvamo belaj ili iskušenje u kojem se nalaze naša braća i sestre od stanovnika Šama, Allaha dželle vala, molim da ih pomogne. Akulu kao bihada, wa stavfiru Allahe li uvalek. Alhamdulillahi vahda, wa salatu wa salamu ala man la nabije ba'da. Drago braćo, možda je također jedna od najbitnijih stvari i hikmeta mudrosti radi kojih je uzvišeni Dželle Vala dao. Pa se ovaj belaj i ovo iskušenje u kojem se nalaze stanovnici Sirije odužio zbog toga što uzvišeni Dželle Vala želi da padnu maske i da se batil u potpunosti razotkrije. Da padnu maske sa lica određenih ljudi, zajednica i tako dalje i da se batin pokaže u svojoj pravoj slici, pa da ga ljudi prezru i u potpunosti odbace. Draga braćo, ovim događajem u Siriji dodatno je pala maska sa međunarodne zajednice. Ta međunarodna zajednica koja se toliko brine o ženi Afganistan Hildem da se nad njom ne sprovede šerijatska kazna, pa želi Hildem da je spasi po znacima navoda, i koji toj afganistanskoj ženi jede dodjeluje nagradu kao mis najljepša jede, najljepše žene i tako dalje i vodi računa o hukuku, o pravima, dakle, žena, kako tvrde, vidimo istu tu međunarodnu zajednicu punu nifaka i licemirja, kako do sada još uvijek ne preduzima nikakve konkretne korake kada je u pitanju pravo žena. Da se ograničimo na pravo žena, pošto uvijek kad god draga braća govore i ode i nameću svoje stvari i svoje stavove, muslimanskim zemljama jedno od tih stvari jeste uvijek pravo žena. Pa i tako vidite i sada nakon ovih arapskih revolucija kako obilaze i ode trenutne vlasti po arapskim zemljama i žele od njih garanciju za prava žena. Normalno prava žena, kod njih znamo koja su prava žene, da može da radi šta hoće, da može da se oblači kako hoće, da ona sama donosi LD odluke i tako dalje i tako dalje. To su prava žena koje oni podrazumijevaju. Gdje je dakle sada ta međunarodna zajednica onda kada se dešavaju ovi krvavi masakri, a slike i snimci su obišli čitav svijet. Slike i snimci masakra nad djecom, nad ženama u Siriji, obišli su čitav svijet, svi su vidjeli masakre koje su počinjene u Sajdije. Ali pored toga vidimo da međunarodna zajednica ne poduzima nikakav, nikakav korak. To zbog toga, draga braćo, što je u njihovom cilju da bude što manje muslimana. To je ono što su oni oporučili u svojim dakle, istraživanju, da se treba dakle, nastojati i da se, radi, da se radi na tome da opadne broj muslimana. I to je ono što njima dakle, odgovara ovo što se danas dešava u Siriji, da se dakle, poubije poubija pa što veći broj ahlu sunneta, a da nakon toga, kada vide da se trenutni režim ljula, e onda će tada, kao dobrotvorci, jel upasti, preduzeti svoje akcije, kako bi nakon toga, eto, oni bili ti kojima se treba umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame zahvaliti zbog njihove podrške, zbog njihove pomoći. Ali hvala Allahu, nemaju šta prigovoriti, niti pak ukazati neku dobrotu stanovnicima Sirije i prigovarati im čak i kada bi vojno djelovali, jer šta će im reći stanovnici Sirije kada su ih, evo, već 16 mjeseci gledali kako se ubijaju njihova djeca, kako se ubijaju njihove žene i starci, a oni ne preduzimaju njihov korak. Stoga, dakle, jedna od glavnih stvari jeste, draga braća, da padne ta maska i da muslimani vide hakika, suštinu nevjernika i da se ubijede u riječi uzvišenog وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ I oni će se uvijek protiv vas boriti. Kad beretin bagdahu min akvahim. Oni ispoljavaju mržnju na svojim jezicima. وَمَا تُخْفِ سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ A ono što kriju njihova prsa, to je još, to je još veće. To je još veće. Dakle, da padne u potpunosti, inša Allahu ta'ala, ta maska sa medijeniškog lisa i međunarodne zajednice, pa da muslimani uvide njihovu mržnju, njihov hek, zavis, zlobu prema muslimanima i da nakon toga ne kucaju na vrata međunarodne zajednice, već da pokucaju na vrata gospodara međunarodne, međunarodne zajednice. Također, draga braćo, ovim događajem kako su eto demek i oni neki muslimani i tako dalje, da uvide muslimani ahlu sumne u džema, da su to u stvari nevjernici koji su čak šta više žešći i gori od samih nevjernika u osnovi od jevreja i kršćana. Oni im je tako u potpunosti pala njihova maska. Oni koji su možda prije nekoliko godina bili obmanuti Hizbullahom i njihovom borbom protiv jevre Izraela, eto vidimo te iste, dakle, ta iste Hizbullah kako svo, šale svoj kadar Kako sada ovih dana šare dvije hiljade svojih vojnika kako bi pomogli nizak sistem, dakle, Asada i pokušali od da, da uspore njegov bar, da ne kažemo da ne padne uopšte toga da to ne bi, e, bez imalo sumnje, do toga neće doći, on će zasigurno pasti, ali da ublaže njegov pad, uspore njegov pad i ujedno dakle i ostvare svoj cilj kojeg smo spomenuli, a to je da pobiju što veći broj muslimana. Vidimo dakle kako svesetno šalju Iako, draga braćo, same Rafidije smatraju Nusajrije, ove danas koji su Sirije, Asada, Nusajrije, Alevije, iako i same Rafidije smatraju kjafirima, nevjernicima, same da kašije Rafidije smatraju Nusajrije kjafirima, ali ipak, pored toga, su svesredno priskočili u pomoć njima, onda kada se radi o dobi protiv ahli sunneta vol džemata. Tako da, inša Allah, i ovim, dakle, postupkom pala maska sa žijara vidija da umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da se i danas ubijedi da su oni uvijek bili crv koji je iznutar grizao tijelo umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam te da je uvijek njihova borba bila protiv muslimana od ehlu sunneta wal džemaata. Pala je dakle, draga braća, maska takođe sa ovih arapskih režima i arapskih sistema licemjera, i munafika koji tobož zagovaraju muslimansko pitanje i odranu časti muslimana, pa pala je maska kada ih vidimo onda, kada neko od muslimana žele da se priključi i pomogne svoj narod u Siriji, vidimo kako ih u tome spješavaju, kako im to ne dozvoljavaju, kako ih hapse. Vidimo ih kako su do juče, onda kada nisu bili sigurni, gdje će dakle vaga da pretegne, tas da pretegne, kako čak spriječavaju donacije za našu braće, braću i sestre u Siriji, a vidimo i danas neko šalju milione. Onda kada su vidjeli da sistem sada pada, nema druge, onda ih vidimo sada kada kao dobročinitelji šalju milione i milione stanovnicima Šama, stanovnicima dakle Sirije. Nipa, draga braćo, licemjerstvo, munafikluk, Mudabdabine bejne dalje. Na početku su kolepili. Žele da vide gdje će, dakle, kao munafici za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, žele da vide gdje će ta da pretegne. Pa ako je ta steži, nedinički ta steži, oni se priklaju njima. Za mi nismo bili sa vama. Ako je taas vjernika teži i pobjeda na njihovoj strani, onda oni opet kažu njima, mi smo bili sa vama, mi smo bili na vašoj strani. Stoga i ovim postupom draga, braće, još jedno, Ne kažem po prvi put, ali još jednom je sa lica arapskih vladara Tahuta spala maska licemjerstva i oni su se po ko koji put ponovno prikazali umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u svom pravom liku, liku licemjerstva, liku ostavljanja muslimana na cjedilu i zamislite, nemaju druga posla, draga braćo, dok se sve ovo dešava u Siriji, oni nemaju druga posla, osim da zahtjevaju da se odmah sastavi Arabska liga kako bi raspravljali o tome da li je Arefat umro od e, otrova, da li je bio otrovan ili je umro prirodom smrću. Dok se toliko muslimana u Siriji ubija i hal kojeg vidimo kakav je, oni nemaju druga posla osim da raspravljaju kako i na koji način je preselio munafik, tahut, jasira Arafat. La hawla wa la kuvvata illa billah. Stoga da te draga braćom, obnom na ovaj način, time što se odlužio ovaj bela i ovo iskušenje, pale su inša Allah ta'ala sve ove maske kako bi vjernici bili ubijeđeni da im pobjeda dolazi samo od gospodara subhanahu wa ta'ala, da se trebaju obraćati samo o njemu i pokucati samo na njegova vrata i na kraju kaže se ibn Qutb Allahu ta'ala govoreći o riječima uzvišenom Inna Allahe yudafi'u ani ladina amanu doista Allah brani, štiti one koji vjeruju, kaže se ide kutubu. Kad yubti'u nasu li anna al-batil الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف سيفه للناس تماما možda zakasni pobjeda zato što batil protiv kojeg se bore i bori bore vjernici još uvijek se ljudima nije prikazao u svojoj potpunosti još uvijek im batil nije jasan još uvijek im batil nije nije jasan kao što se nažalost desilo u, u, u Egiptu nakon revolucije ljudima još uvijek nije bilo jasno da je ta vojska koja ih tebe štiti u stvari njihov neprijatelj. A to su dakle uvidjeli nakon ovih događaja, konačno su na kraju dakle uvidjeli. Pa kaže dalje, وَلَا فَلَوْ غَلَبَهُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ إِذٍ قَدْ يَجِدُ لَهُ أَنْصَارًا مِنَ الْمَحْدُعِينَ فِيهِ Pa ako bi ga mu'mini tada pobjedili, batil, a on se još uvijek nije razotkrio, onda tada batil može naći svoje pomagače i sledbenike od onih koji su obmanuti njime. Lem jekteni u ba'd bi fesadihi vo darurati zavadihi. Oni koji se još uvijek nisu u potpunosti zadovoljili da je to neistinom, da je ona neistina i da se treba iskorijeniti. فَتَظَلُّ لَهُ الْجُذُورِ فِي مُفُسِ الْأَبْرِيَا Pa tako ostanu ti korijeni u dušama الْأَبْرِيَا čestiti alladine lam tankashif lahum ulhaqiqa kojima se prava činjenica, prava suština još uvijek nije ukazala fa ješa Allahu a yabqa albatil hatta jetekeše fa linnas lin pa nas jalla uzvišni dželle vana da ostane batil još malo, da potraje još neko vrijeme kako bi se u potpunosti ljudima razotkrio vo jedan u gajmu meksufin alejhi min fi bakije te da batil nestane, iskorijeni se i ode, a niko za njim, a niko za njim ne želi. Stoga da dakle, uzvišeni dželjavana želi dakle da još malo potraje ovaj batil kako bi ljudima postao potpunosti jasan i kako bi se nakon toga iskorijenio samoj osnovi i kako bi Bešar i njegovi pomagači otišli na smeće historije kao što je prije njih otišao i Gaddafi, i Binali, i Mubarek i ostali bez da iko žali za njima, kao što kaže žele Allah, fema beketa alejhimu sama, niti su dakle nebesa za njima plakala, naproti kao što kaže Mula ibn Abbas, kada presudi, presudi kafir, presudi vedvijenik zalim, odahne od njega i drvo i, i drvo i kamen. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da pomogne umet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da pomogne umet u Siriji, da pomogne stanovnike Šaba. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da ih učvrsti na istini. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da oni budu cigla novog hilafata kojeg muslimani očekuju. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da povrati, da po, ubrza povratak hilafata ala min hađi nubuva po menheđu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kojeg je poslanik sallallahu alaihi wa sallam najavio. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da i nas učvrsti u njegovoj vjeri. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da u Mubarak mjesecu opaska umet Muhammada sallallahu alaihi wa sallame hajratima i pobjedama koje je davao i prije u ovom barek mjesecu Ramazanu. Volim uzvišnjom subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije, da nam se smiluje i uvede u džennet. Aqulu qawli hada wa astagfiru Allahe li i lakum. Inna Allahe wa malaiketahu yusalluna ala nabi. Ja ejuha alladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kema sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim.